dat jullie losgelaat moet worden. Jullie kan dan nou vertrek, gaan in vrede. Maar Paulus het geantwoord, ons is zonder dat ons schuldig bevind is, in die openbaar geslaan en in die tronk gestopt, en dit terwijl ons Romeinse burgers is. En nou wil hulle ons sommer te liekies ontslaan. Volstrek nie, laat hulle ons self kom uitlei. Die politie het hierdie boodskap vir die stad soberede vertel, en hulle het groot geskrik toe hulle hoor Paulus en Silas is Romeinse burgers. Hulle het hulle om verskoning gevra, hulle uit die tronk gelei en hulle gevra om die stad te verlaat. Paulus en Silas is toe terug na Lydia's huis, en hulle het die geloobiges gezien en hulle bemoedig. Daarna het hulle vertrek,